вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці у штуршком для сённяшняй размовы стаў ліст ад слухача вострая брамы, які я атрымаў акурат напярэдадні дня беларускага пісьменства. Слухач Калесь Глінскі выказваецца на тэму балючую, бо жывую і адначасова вельмі далікатную, бо амаль інтымную. Гаворка ідзе пра нашыя прозвішчы. Вось фрагменты гэтага ліста. Няхай мы саромеемся ў грамадскіх месцах гаварыць па-беларуску, няхай мы лянуемся агітаваць суседзяў за тое, каб блізкая школа стала беларускай. Няхай мы не здолелі вынесці карысці з кампаніі грамадзянства БНР. Гэта сведчыць, што мы не пачуваемся грамадскай сілай і не здольныя пакуль сваю беларускую тоеснасць данесці астатнім праз грамадзянскія ўчынкі. Але няхай так ёсць. Іншая рэч, што сваю беларускую тоеснасць мы можам сцвярджаць і без адважных учынкаў, а толькі перамогшы ўласную апатыю і ляноту. Найперш это тычыцца выхавання дзяцей дома па-беларуску. Праўда, і гэта для многіх выглядае учынкам. Урэшце ёсць яшчэ адзін спосаб самасцверджання, цалкам індывідуальны. Вядома, што з-за часамі расійскай калянізацыі імперскія ды савецкія адміністратары не толькі запісвалі беларусаў расейцамі, але і перакручвалі беларускія імёны ды прозвішчы на расійскі лад. Кавалі рабіліся кавалёвымі, жукі жукавымі і гэтак далей было і такое што сялян з беларускіх земляў якія кацярына другая раздавала сваім вяльможам называлі прозвішчамі гэтых вяльможаў адсюль сярод беларусаў гагарыны ды шараметцевы нарэшце мноства расейцаў рознымі царскімі ды савецкімі прызывамі перасяляліся ў Беларусь абжываліся тут і траплялі ў нашыя радаводы пакідаючы нам свае прозвішчы у справа нават не ў крыві што цячэ ў нашых жылах а ў тым кім мы сябе мыслім няцяжка ўявіць сабе іванова які пачуваецца беларускім патрыётам але ў сітуацыі расійскага прэсінгу якім бы ён не быў патрыётам ён фармальна разбурае анамастычны партрэт нацыі яе самасць і адрознасць ад іншых іваноў нараджае івановых іваноў запаўняе сваім прозвішчам квіткі шыльды і телефонныя кнігі надпісы на мой могілках, каб урэшце выклікаць здзіўленне другога Іванова, расійскага патрыёта, які пачынае разважаць, што беларусы это те же рускія, толькі прыдумалі беларускі язык. Словам гаворка ідзе пра перамену прозвішча, акт персанальная так бы мовіць сама беларусізацыі калі мы нічога не можемм зрабіць з тым што беларускі горад усё больш прыпадабняецца да варонежа дык можемм зрабіць дробязь каб самім не прыпадабняцца да варонежцаў мы мусім думаць пра сваю перспектыву і тыя магчымасці што засталіся ў нас у межах наша персанальная аўтаномія Беларусь толькі пачынаецца на Ці будзе яна моцнай, гэта залежыць у тым ліку і ад такіх вось дробязяў. Канец цытаты. апошняе слово дробязяў слухач вострыя брамы ўзяў у лапкі праблема дэрусіфікацыі прозвішчаў паднятая ў гэтым лісце ці не ўпершыню. Мне вядомыя прыклады, калі чалавек мяняў сваё прозвішча, але найчасцей гэта было звязана з немелагучнасцю. Як з'ява сцверджання нацыянальнай саматоеснасці у нас такое публічна яшчэ не агалошвалася. Магчыма, тут ніякай праблемы і няма. Хіба што прыклады суседніх народаў, скажам літоўцаў, якія гадоў 10 таму даволі масава пазбаўляліся ад славянскіх суфіксаў, не дазваляюць адмахнуцца ад гэтай тэмы проста так. Тое, што многія з нас носяць каляніяльную спадчыну ў сваіх прозвішчах, гэта факт ён настолькі ж не абвержаны наколькі невыкарчоўны Дапусцім можна знесці помнікі каляніяльных правіцеляў ці правесці моўную рэформу ў інтарэсах беларушчыны з прозвішчамі ўсё выглядае і нашмат больш проста і нашмат больш складана іх загадам не пераменіш тут кожны вырашае сам у радыёвабода вострая брама. Адныя пра гэта саромеюцца і гаварыць. Другія пратэстуюць. Трэція кажуць, што тэмы для размовы няма. І толькі дакументы гісторыі сцвярджаюць, што такая праблема ёсць. расійскія прозвішчы як каляніяльная спадчына беларусаў. Пачнем з таго, адкуль такія прозвішчы ўзяліся. Пісьменнік і гісторык Владзімир Арлоў бадай як ніхто іншы цэніць чалавечы радавод. Адна з ягоных кніг так і называлася мой радавод да пятага калена. Узнікнення прозвішчаў з расійскімі канчаткамі у беларусаў звязана з вельмі канкрэтнай падзеяй, менавіта з дзеяннямі расійскіх акупацыйных уладаў, пасля першага падзелу рэчы паспалітай у 1772 годзе. Тады, калі адбываўся перапіс насельніцтва далучаных усходне-беларускіх земляў, царскія пісарчукі атрымалі адпаведны загад І вось менавіта тады десяткі сотні тысячў, напэўна, наших продкаў атрымалі вось гэтыя вот расійскія канчаткі да сваіх прозвішчў. Менавіта тады каты сталі котавымі, кавалі кавалёвымі, жукі жукавымі, дарэчы, былі зрусіфікаваныя і імёны. Язы пасталі осіфамі, тамашы, фамамі і гэтак далей. А вось пасля другога і трэця падзелу рэчы паспалітай у 1793-1795 годах чамусьці пра гэта забыліся адміністратары царскія і таму у цэнтральнай і у заходняй беларусі прозвішчы наших продкаў захаваліся значна лепей чым ва ўсходняй частцы а была яшчэ адна хваля русіфікацыі прозвішчаў это тады калі віцебская і магілевская губерні неўзабаве пасля абвяшчэння бСр літаральна там праз пару тыдняў былі адрэзаныя ад бСр і далучаныя да рсфСр у падобную версію паходжання расійскіх прозвішчаў у сучасных беларусаў выказвае і мовазнаўца вінцук вячорка сапраўды да моманту далучэння беларускіх земляў да рассеі івановых і сідаравых у нас не было гэта праўда што іх практычна не было яны з'явіліся тады калі з'явілася акупацыйная адміністрацыя аднак э, шчыра кажучы я думаю што адрозна ад укаранення расійскіх школаў расійскага войска і расійскай веры Тут якраз проста працавала такая тупая інерцыйная машына. Пісары і адміністратары ведалі, што прозвішча павінна быць на О, а калі чалавек мае прозвішча баран, альбо арол, альбо да прыкладу Пятровіч, то это ненармальна і трэба альбо нарасціць альбо абсячы. Я ведаю прыклады з больш свежай гісторыі ўжо з 19 і нават з 20 стагоддзя. Ёсць такое беларускае прозвішча варыводскі. Яно паходзіць ад мянушкі альбо таксама ад прозвішча варывода, альбо варывада і носьбіты гэтага прозвішча былі ці то высланыя ў сабір ці то самі з'ехалі шукаючы лепшай долі в эканамічную эміграцыю тамтэйшыя адміністратары пісары відаць успрымаючы беларускае в любое в як прыстаўное ці ўставное яго там выкінулі і гэтыя людзі былі запісаныя варіоцкія і потым ужо вярнуўшыся ў беларусі іхныя нашчадкі паводле законаў беларускай мовы сталі пісацца вар'ёцкія я сустракаўся з імі і мы з імі разам рэканструявалі э, старажытную форму імя сапраўды зафіксаваны іхныя продкі варыводскія цяпер яны ўжо гэтыя прозвішчы ўжываюць то бок калі-нікалі гэта ішло проста ад непісьменнасці інерцыйнасці і і можа нават гэтыя пецярбургскія э, палітыкі і не ведалі што такім інструментам можна таксама нішчыць нацыянальную самасвядомасць беларускага народу хаця безумоўна пэўная частка для людзей з прозвішчамі на оуе іх маюць у выніку вось такой паўзучай і іменнаслоўнай русіфікацыі 19 стагоддзя -го можна відаць спрачацца пра тое ці адрозніваецца свядомая русіфікацыя ад несвядомай. Калі пісарчук запісаў магілёўскага селяніна кулака кулаковым, яны абодва магчыма і не прыдалі гэтаму ніякага значэння. Але ў той момант літаральна змяніўся свет. Нашчадак кулака з расійскім прозвішчам кулакоў праз 100 гадоў у новым расійскім перапісе быў пазначаны расейцам ізноў не ўзнікла пярэчанняў, бо чым кулакоў беларус адрозніваецца ад кулакова расейца. А ўжо ягоны нашчадак у трыцатыя гады мінулага стагоддзя быў канчаткова раскулачаны і патрапіў у сібір. Такім чынам для ягоных нашчадкаў, што нарадзіліся на пасяленні усялякае дачыненне свайго роду да Беларусі і да беларускай нацыі было сцёртае раз і назаўжды. А цяпер узвядзіце гэты прыклад у ступень бясконцасці і атрымаеце ўяўленне пра тое, што адбылося. Да прыкладу паспрабуйце, будучы кулаковым адшукаць сваіх родзічаў праз інтэрнэт. Вам давядзецца пераглядзець 50 тысяч сайтаў без ніякай надзеі хоць на якую ускосную інфармацыю. Таму мяне асабіста не здзіўляе ўчынак таго беларуса кулакова, які дзеля аднаўлення справядлівасці і свайго праўдзівага радаводу зноў становіцца кулаком. Праўда, погляды на гэтую сітуацыю могуць быць розныя. Уладзімир Арлоў. Я думаю, што пытанне ці варта кавалёвым рабіцца кавалямі альбо жукавым жукамі гэта праблема асабістого выбару кожны павінен вырашаць сам калі беларус адчувае праз сваё прозвішча нейкі комплекс непаўнавартасці то відаць можна пайсці на гэты крок я напрыклад ведаў хлопца на прозвішча ежов які рабіў настойлівыя захады сутыкаючыся натуральна супрацівам у розных інстанцыях рабіў захады каб памяняць сваё прозвішча яжоў сапраўды не вельмі сімпатычныя з пэўнымі аналогіямі на прозвішча яжывіч но спадзяюся што ў яго атрымалася што да майго прозвішча то я займаўся ягонай гісторыяй на і хоць у мяне у дзяцінстве у студэнцтве былі мянускі кшталту граф трэба сказаць што да графаў ты арловы з якіх я паходжу маюць такое я б сказаў апасродкавае дачыненне рэч у тым што мой тата паходзіць з тых мясцінаў колішняй магілевскай губерніі дзе кацярына другая шчодра раздорвала землі і прыгонных селянаў сваім фаварытам братам Арловым, якія дапамаглі ёй узвесці на расійскі трон. І вось лесная вёсачка з 58 хатаў, адкуль родам мой тата, спрэс арловы. Селяне далёкія мае продкі былі запісаныя на прозвішча памешчыка. Ці не думаў я мяняць сваё прозвішча, не не думаў, але ў юнацтве, калі пачаліся мае літаратурныя практыкаванні, калі з'явіліся першыя публікацыі, я падумваў пра тое, каб узяць сабе псеўданім. Тым больш, што у літаратуры было некалькі арловых. Некаторыя мае тэксты сапраўды друкаваліся пад рознымі псеўданімамі, але потым я наважыўся сцвердзіць менавіта сваё імя і сваё прозвішча. Вырашыў пісаць так, каб чытач не пераблытаў мяне з іншымі арловамі і з іншымі літаратарамі. владимиру орлову гэта удалося яго сапраўды ні з кім не зблытаеш хоць гэта хутчэй унікальны чым тыповы прыклад Вінцук вячорка таксама пазбягае даваць рэкамендацыі змяніць прозвішча, шукаючы іншых варыянтаў самаідэнтыфікацыі для сучаснага беларуса. Беларусам можна быць нават носячы прозвішча феафілактаў. Э, гэта э, насамрэч абсалютна не залежыць ад э, таго прозвішча, якое дасталося ад продкаў і форма якога альбо суфіксацыя абумоўленая пэўнымі канкрэтнымі гістарычнымі варункамі. Я лічу, што значна э, больш чалавек можа сцвердзіцца як беларус, як носьбіт беларускай моўнай сведамасці, патрабуючы, каб ягонае прозвішча пісалася на ўсіх мовах, а не толькі на беларускай адпаведна беларускаму вымаўленню і э, няхай сабе не ў супярэчнасці з правапісам той мовы на якой яно пішацца але перадаючы максімум беларускіх рысаў прыкладам я сваё прозвішча пішу на ўсіх мовах э, толькі вячорка і маю рацыю бо по-беларуску маё прозвішча можна напісаць толькі адным спосабам а па-расейску 12 -ю спосабамі. Ну вось калі б кожны з нас гэтага дамагаўся, гэта было б ужо вельмі важным крокам для сцверджання адметнасці беларускага моўнага космасу нават у расійскай інфармацыйнай прасторы. Мяркую, што гэта сапраўды індывідуальная справа кожнага носьбіта такога прозвішча ці перарабіцца скажам арловаму на арла. Але насамрэч я не бачу у гэтым нейкага зародку нейкай такой паважнай кампаніі, за якой бы стаяла наша нацыянальнае самасцверджанне. Ёсць цэлае гняздо прозвішчаў на ёнкаў енкаў янкоў прыкладам канёнка ведамы скульптар альбо пацянкоў гэтыя ўсе прозвішчы паходзяць ад э, суфіксаваных варыянтаў э, канёнак бацёнак вот таких прозвішчаў наонак ёнак багата на полачыне на паўночнай магілёўшчыне а онкаў ёнкаў енкаў гэта смаленскія прозвішчы я бы скажам іх не чапаў бо прыкладам мне яны дазваляюць беспамылкова вызначыць што вось такі чалавек мае карані ў нашай смаленшчыне Thank you. радыё свабода вострая брама адныя пра гэта саромеюцца і гаварыць другія пратэстуюць трэція кажуць што тэмы для размовы няма і толькі дакументы гісторыі сцвярджаюць што такая праблема ёсць расійскія прозвішчы як каляніяльная спадчына беларусаў цяпер пра самы далікатны і спрэчны аспект у калі чалавек змяняе сваё прозвішча ці не парушае ён нейкіх істотных правілаў у тым ліку этычных владимир орлов калі мы заговорили про змены у паспарце я хочу отцеміць такі істотный нюанс адна рэч змяніць сваё імя і зусім іншая рэч змяніць прозвішча. Імя гэта з'ява катэгорыя больш асабістага характару, а прозвішча цесна звязанае з такім паняццем як рот радавод. Калі казаць пра імя, то на маіх э, сустрэчах, С чытачамі в апошнія гады досыць тыповым бывае пытанне як выхаваць дзіця беларусам з чаго пачаць Я звычайна раю пачаць з выбару імя. Капотам не давялося яго мяняць. Раю пачаць з выбару адметнага, старадаўняга, можа быць гістарычнага беларускага імя, каб яно змушала свайго ўладальніка так бы мовіць цягнуцца подцягвацца до да гэтага галоўнага напэўна слова у лексіконе тому что імя вот як калісьці дэйл карнегі сказаў это самое каштоўнае самое дарагое слово у чалавечым лексіконе я раю даць дзіцёнку такое імя каб яно скажем праграмавала лёс чалавека у мяне ёсць знаёмыя віты у тыхіславы дамінікі рагнеды францішкі здаецца нікому з іх імя ў жыцці такое не замінае а толькі дапамагае. Разам з тым звяртаюцца да мяне знаёмыя, нават незнаёмыя людзі з просьбай дапамагчы перамяніць імя на беларускі адпаведнік. Вось недавно бацькі аднаго хлопчыка запісанага ў пасвечні аб нараджэнні як Дмітрый распачалі працэс перамены імя на зміцер Таму што хлопчыку сспоўнілася 16 гадоў ён будзе атрымліваць пашпарт Ну але гэта што да праблемы перамены імёнаў. Я заказаў, што гэта пытанне асабіста выбару і пытання больш прыватнае, чым пытанне перамены прозвішча. Я мяркую что калі чалавек вырашае змяніць сваё прозвішча ён заўсёды выяўляе пэўную большую ці меншую але непавагу да продкаў якія мелі гэта прозвішча цягам стагоддзяў І не проста чалавек дэманструе гэтую непавагу, але і у нейкім сэнсе рве сувязь з гэтым родам, з духовнай энергіяй продкаў. Владимир Арлоў кажа пра непавагу і страту энергіі. Натуральна, у кожным прыватным выпадку змена імя мусіць ацэньвацца па-рознаму. Варта дадаць, што за савецкім часам беларусы і самі часцяком перараблялі свае прозвішчы пад перадавое расійскае гучанне. Аднак ёсць ва ўсім гэтым і грамадскі аспект я б з'яднаў яго з ацэнкай моўнай рэформы 1933 году, якая мела рэпрэсіўны і русіфікатарскі ў дачыненні да беларушчыны характар. У грамадскім сэнсе з'ява паўзучай іменаслоўнай русіфікацыі, як назваў яе вінцу квячорка, мусіць быць ацэненая адэкватна, як замах на самабытнасць беларускай нацыі. Урэшце менавіта такая ацэнка стымулюе нас да вывучэння гісторыі свайго прозвішча. Вінцук вячорка. Што да спрадвечнай беларускай традыцыі, то самай пашыранай мадэллю суфіксаванай для прозвішча былі прозвішчы на віч. А ў расійскай мове гэты ж самы суфікс замацаваўся выключна як патранімічна, як абазначэнне імя па бацьку, бо яго ў расійскай традыцыі было ўжываць прэстыжна. імя па бацьку было ўжываць прэстыжна імя па бацьку навіч імяж па бацьку на оуеў не карысталася такім асаблівым статусам і з цягам часу так і засталося у расійскай традыцыі імя па бацьку гэта прыкмета асабліва пашанотлівага наймення чалавека а найменне па далейшых бацьках на оўгеў стала найменнем родавым. У нас жа найменне па бацьку навіч у сілу сваёй такой генеральнасці і стала прозвішчам тыповым стандартным беларускім прозвішчам. Увогуле рэстаўраваць, рэканструяваць беларускую форму свайго прозвішча, скажем паводле стану на 18 стагоддзе карысна карысна кожнаму, як карысна кожнаму да сёмага калена продкаў сваіх ведаць. Але на гэта не кожны здатны. І не кожны гэтага захоча і не трэба гэтага ад кожнага ні ў якім разе вымагаць іншая рэч паслядоўнае і няўхільнае пісанне свайго прозвішча адпаведна галоўным правілам фанетыкі беларускай мовы на любой іншай мове это значна важней у Цяпер я хацеў бы вярнуцца да ліста, з якога пачаў сённяшнюю перадачу і падкрэсліць заключаную ў ім ідэю самабеларусізацыі. Сапраўды чалавеку, які адчувае няздольнасць да грамадскай дзейнасці, а адначасова адчай у той сітуацыі, што склалася вакол роднай мовы і нашых нацыянальных каштоўнасцяў, такому чалавеку ёсць мноства спосабаў канструктыўнага індывідуальнага дзеяння крыху фантазіі або прыкладаў іншых нацыяў і кожнаму знойдзецца свой адпаведны яму чын. Гэта як навядзенне парадку ў доме пасля нашэсця няпрошаных гасцей. Мы зноў хочам адчуваць, што гэта дом наш і ўсё тут наша і мы тут у сябе. Як вяртаюцца назвы гарадам, так вяртаюцца і прозвішчы людзям.